Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. E, današnjoj temi, što je regionalna zaklada za lokalni razvoj i šta to uopće podrazumijeva, o čem se tu konkretno radi? Milane. Regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH je tipična zaklada lokalne zajednice. Mi smo grupa ljudi iz e, hrvatskih nevladinih organizacija. Evo danas je trebao kolega Vručinić doći kao ravnatelj to predstaviti, ali evo ja sam jedan od osnivača i zakladnika pa mogu o tome nešto reći. Dakle, mi smo osnovali e, zakladu kojoj je cilj dakle, da prikuplja sredstva iz lokalne zajednice i da ih nazad preusmjerava, reinvestira nazad u E, lokalne zajednice. Regionalna zato što ona djeluje na području sjeverne i središnje Hrvatske, dakle u ovih devet županija, negdje od Bjelovara do Karlovca i e, ona je usmjerena kao što ime kaže na lokalni razvoj. Dakle, podupirat će sve lokalne programe u zajednicama. A možemo nešto reći o djelatnostima, kako se e, skupljaju sredstva za zakladu na koji način sada funkcionira ta konkretna Da, nedavno smo imali priliku vidjeti da je adres Grupa, dakle krupni kapital, znamo da adres Grupa je vlasnik recimo duhanske tvornice u Rovinju i još nekoliko tvornica, je osnovala isto svoju zakladu. Mi znademo da zaklade osnivaju ili korporacije, dakle korporativne zaklade kao što je ova Adrisova ili privatne zaklade kao što je na primjer Soroševa, Rockefeller zaklada i tako. Međutim, ono što je različito između takovih zaklada i zaklada lokalne zajednice jeste narodski rečeno da lokalne zaklade ili zaklade lokalne zajednice osnivaju mali ljudi, mali, mali, e, mali dionici u lokalnim zajednicama i e, u principu ljudi kojima je stalo da objedine mala lokalna filantropska davanja, mi znamo da svaki naš obrt pekara, ne znam, neki mali, malo ili srednje poduzeće uvijek financira, podupire nekakve ili lokalne sportske programe ili ekološke programe ili nekakve dječje programe. Dakle, e, građani stalno imaju taj filantropski sentiment i oni davaju svoju lokalnu zajednicu za razvoj. Međutim, e, ta davanja su rasprčkana, da tako kažem, e, disperzirana i onda su zaklade te institucije i organizacije civilnog društva koje služe zajednici da, ih, da sredstva se prikupe na jednom mjestu i preko jedinstvenog natječaja da se ona redistribuiraju nazad u zajednicu. A konkretne djelatnosti, dakle vi ono menadžerirate, tražite e, donatore za zakladu? Da, mi potičemo članove lokalne zajednice, dakle što znači od građana pojedinaca pa preko malih i srednjih poduzeća do velikih poduzeća, e, kao i tijela lokalne, mjesne i regionalne samouprave da E, sredstva koja bi onako dali e, pojedinačno i, i, na, na razne strane, dakle preko zaklade usmjere u jedan ili, ili više dakle fondova iz kojih će se onda raspisivati natječaj za određena tematska područja. A kako je do sada ovako e, vaša iskustva sa Karlovčanima, koliko su zainteresirani za općenito za rad zaklade s obzirom da sam ja ono čisto po mjestu stanovanja Karlovčanin i aktivan sam tako i u karlovačkim e, lokalnim udrugama, posebno ovim ekološkim i s obzirom da sam prije tri godine bio jedan od ljudi koji su pokrenuli program Karlovčani za grad e, parkova, e, jedan od prvih fondova zaklade Zamah je upravo taj projekt Karlovčani za grad parkova. Dakle, mi smo krenuli ovu akciju koju je Pikap vodio do sada, dakle u tri godine, E, kroz e, djelatnosti PIKA-pa je skupljeno preko, ne znam, 400 ili 500 tisuća kuna, obnovljeni su jedno pet dječjih igrališta, posađeno je preko 400 stabala, uređen je okoliš dvije osnovne škole, jedne u Dugoj Resi, škole Ivan Goran Kovačić i jedne u Karlovcu, ove na Grabriku e, osnovne škole. Dakle, sada je dakle ta akcija koju je vodio Pika prerasla u fond, da tako kažem, u projekt pri zakladi Zamah, e, unutar koje zaklada Zamah potiče lokalne e, i građane i male i srednja poduzeća i velika poduzeća, ali i mjesnu samoupravu i lokalnu samoupravu da uplaćuju novce E, na račun koji je otvoren pri Karlovačkoj banci iz kojih će se onda financirati akcije hortikulturnog uređenja, e, postavljanja vrtno-tehničke opreme, uređenja obala i rijeka, obala i, korita rijeka i drugih vodenih površina, očuvanje, ne znam ugroženih i rijetkih e, biljnih vrsta i tako dalje. Sad bi mi mogli malo zasvirati pa ćemo onda se vratiti nazad na cijeli natječaj kako je ono sve skupa to koncipirano. Može? the story. Evo, ponovno smo u studiju. Današnji gost je e, Milan Medić iz e, regionalne zaklade Zamah i Pickup Internationala i sad nadalje ne nabrajamo. Ovako, pričali smo malo o suradnji Pickupa i Zamaha, pa nešto si htio još ono da se naglasi odnos između za, e, Pickup Zamah, da to nije ista organizacija. Da, Pickup je do sada prikupljao sredstva za sadnju drveća u Karlovcu izvan lokalne zajednice. Brojni donatori, da ih sad ne spominjamo, ne znam, sa pamet od Soroševe zaklade USAID-a, EDA, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, brojnih, brojnih donatora su u zadnje tri godine pomagali, podupirali financijski e, akcije sadnje e, drveća ozelenjavanja Karlovca i dugoročno gledano nije, nije moglo biti ovaj, tako postavljeno da nama Karlovčanima stalno neko te sadnje financira izvan našeg grada. E, upravo zato je Pickup u partnerstvu sa zakladom Zamah e, pokrenuo osnivanje lokalnog fonda za za te stvari i od ove godine dakle je napravljen ugovor sa zakladom Zamah jer Pikap upravo nije htio da se novac sljeva na račun udruge. Takve organizacije koje su zakonski ovlaštene za prikupljanje i redistribuciju sredstava upravo jesu zaklade i zato se krenulo osnivanje lokalne zaklade Zamah. A možemo reći sad eh, kako je cijeli natječaj uopće zamišljen? Na koji način će se provoditi? Kad kreće? E, sam natječaj je samo posljedica dakle e, permanentnog prikupljanja sredstava i ovom prilikom bih pozvao sve Karlovčane, pogotovo poduzeća velika, srednja, mala, obrte e, da uplate svoja sredstva na E, račun Karlovčani za grad Parkova koji je otvoren e, pri Karlovačkoj banci. E, broj računa fonda Karlovčani za grad Parkova možemo ga i pročitati. Ako neko zapiše 24000008 1107 205812, dakle kod Karlovačke banke. Sve informacije možete dobiti naravno u poslovnicama Karlovačke banke. Dakle, cijela ideja je projekta da mi Karlovčani solidarno tijekom cijele godine prikupljamo sredstva i onda jedan put godišnje će zaklada Zamah raspisati natječaj za ta prikupljena sredstva i vrijeme za raspisivanje tog natječaja je upravo došlo. Dakle, negdje oko dana planete Zemlje, povodom dana planete Zemlje, mi obično raspisujemo taj natječaj. Danas u 13 sati će biti javna objava natječaja E, najava natječaja koji ćemo e, obaviti u Srednjoj šumarskoj drvodijelskoj školi u Karlovcu, a sam natječaj će formalno vrijediti od 3. svibnja, dakle sljedeći tjedan će on biti u novinama u četvrtak objavljen i trajaće mjesec dana, dakle do 3. lipnja. U tom razdoblju e, se svi zainteresirani e, mogu javiti, dakle imaju vremena mjesec dana napisati svoje prijedloge i podnesti ih na taj natječaj. Kad je to je zaključni rok je koji se 20? do 3. lipnja se moraju podnijeti prijave. Mhm. Ok, a uopće sad, evo to smo u biti trebali reći na početku, sam cilj cijeloga natječaja je potaknuti građane ili potaknuti poslovni sektori? Ne, ne, ne, sam, sam, e, sam cilj zaklade jeste potaknuti filantropiju, lokalnu filantropiju, dakle zaklada inače djeluje na poticanju i građana i poduzeća i upravnog sektora, a i udruga ovaj, na davanje za svoju lokalnu zajednicu. Međutim, sam cilj natječaja, e, mislim da je bitno napomenuti dvije stvari, tko se može javiti i za koje akcije se može javiti. Što se tiče samih akcija, akcija. Fond će, e, zapravo pardon, natječaj će financirati sljedeće akcije. Dakle, sadnju drveća i ostale vrste hortikulturnog uređenja lokalne zajednice, e, izgradnju novih ili obnovu postojećih dječjih igrališta, uređenje e, obala korita, prilaza rijekama i drugim vodenim, vodenim površinama. Dakle, jednom riječju to je e, projekt koji će podupirati očuvanje urbanog identiteta grada Karlovca kao grada zelenila i vode, e, što znači da će biti usmjeren na, uglavnom na hortikulturno uređenje lokalne zajednice. Ko se može javiti? E, javiti se mogu sve udruge građana tijela mjesne samouprave, dakle mjesni odbori gradske četvrti, školske institucije, što znači osnovne škole, srednje škole, mogu se javiti predškolske ustanove, dakle vrtići i slične ustanove, mogu se javiti ostale organizacije civilnog društva, poput, ne znam, vjerskih e, zajednica, sindikata, strukovnih udruženja i mogu se javiti đački i dječji domovi na taj natječaj sa svojim projektima koji su usmjereni na ove unaprijed rečene E, ciljeve. A kakav je do sad bio interes? Jel se već neko vam javio unaprijed, e, odnosno prije objavljivanja natječaja? Pa ne, do sada se još niko nije javio jer natječaj sam nije raspisan. Mi smo u ovu aktivnost krenuli od ove godine, dakle sredstva su prikupljena dakle, prvih 4-4,5 mjeseca ove godine i sada je ovo prvi e, natječaj koji je raspisan. Ja mislim da je moglo slušateljima biti zanimljivo kako je teklo opće prikupljanje sredstava, kako je evo, konkretno reagirao poslovni sektor? koliko su oni zainteresirani za financiranje ovakvih stvari? Pa, prikupljanje sredstava je ono išlo da tako kažem tako tako. Ja sam optimističan, nije, nije loše išlo, međutim činjenica je da su te stvari nove kod nas i da naš poslovni sektor e, nije navikao na, na ovakvu vrstu e, postavljanja sustava koji bi njegovao i promicao njihovu filantropiju u lokalnoj zajednici. Ipak, mnoga poduzeća su se e, uključila, ovaj, posebno su se, osobito su se uključili mala i srednja poduzeća obrti, dakle u lokalnim zajednicama u kojima smo mi već sadili, već oni znaju da, da su njihove zajednice, e, uvjerili su se sami e, da su zajednice ozelenjene ili uređene putem ovog fonda, a e, dakle i neka od većih karlovačkih poduzeća su se uključila ili e, s nekima pregovaramo upravo ovih dana za aktivnije uključenje. A, možemo mi reći je li e, karlovačka poduzeća moguće imaju veći interes ili više vole davati za ovakve donacije, dakle ovak, e, ovakav tip fondacije ili su nekako otvoreni za sponzorstvo, ova klasična kako smo navikli tijekom zadnjih, ne znam ja, 15-20 godina, u sportske klubove, u nekakve reklame, dane pive i slično. Da, mislim da definitivno još uvijek postoji taj obrazac e, sponzoriranja sportskih i kulturnih e, da ne kažem zabavnih manifestacija, međutim i to su recimo, mi smo vrlo često u razgovorima sa poduzećima nailazili na na razgovor tipa pa dobro mi dajemo već ono 70.000 ne znam za sport i za zabavu e, eventualno bi sada u ovaj fond uplatili 3.000 recimo na primjer to je otprilike razina, razina razmišljanja našeg poduzetničkog sektora ali bože moj to je početak e, ovakvog, e, ovakvih aktivnosti i mislim da je sasvim normalno da ljudi počinju promišljati da jedan dio E, daju za očuvanje okoliša, za hortikulturno uređenje svoje lokalne zajednice i za podizanje kvalitete života i na tom segmentu. Mislim da te stvari idu polako, ali stabilno. Ovo je tek prva godina, čak niti, niti prva godina, ono prva, prva, prva trećina godine u kojoj smo mi to krenuli. Ja sam poprilično zadovoljan sa dosad postignutim rezultatima. Na ovo pitanja sam ti u biti postavio zato što E, gledam neke druge e, hrvatske firme, očito koje uvijek ih ono gledaju kao najveće zagađivače, pa su to prepoznali, primjerice dolje Istarski Holcim, mm, i na Nexe grupa mm. i tak dalje, i tako sad ono da ne nabrajamo tu, koji već ono tradicionalno već nekoliko godina podupiru ovakve e, inicijative. E, da, to je e, standard poslovanja u suvremenom profitnom menadžmentu da se zajednica ne promatra samo kao tržište ili samo kao izvor jeftine radne snage, nego da poduzeće razmišlja da dio svoje, svoje dobiti vrati u zajednicu, da li raspisivanjem natječaja svojeg vlastito, kao što na primjer INA, Holcim ili Nexa grupa rade, ili da sredstva preusmjere i kroz financiranje nekakvog ovakvog e, projekta u lokalnoj zajednici. Mislim da je ovaj e, projekt Karlovčani za grad parkova sada prilično u trendu međunarodnih nekih zbivanja, jer e, ako se sjećaš, e, ove godine su Ujedinjeni narodi pozvali na akciju sadnje milijardu stabala u svijetu. Dakle, mi Karlovčani, e, mi Karlovčani e, kroz ovaj fond možemo dati doprinos međunarodnim trendovima, odazvati se na poziv Ujedinjenih naroda i upravo kroz, ovaj, kroz ove akcije dakle, dati svoj doprinos u sta, sadnji stabala, što je za nas kao Karlovčane vrlo bitno jer e, je to u duhu i tradiciji identiteta našeg grada. Vjerujem da slušatelji se sjeću, prije dva tjedna sam sa gospođom Purgar baš pričao o, o toj inicijativi, milijardu stabala. da. Hoće li biti zasađeno milijardu? Pa ne zna se, to je sada ove godine krenulo, proljetni poda, proljetne podatke nemamo, sada te sadnje ovaj, završavaju, vidit ćemo još jesenska i zimska, dobro je što se planete Zemlje tiče da, da su sezone na obje polutke različito, pa se može u četiri, eh, u četiri maha se može saditi, zavisno od zemlje do zemlje. Ali ja mislim da je, da je izvedivo da se milijardu stabala godišnje posadi. Ok, on mi sada zasvirati pa ćemo se vratiti našim stablima i fondu. thing I've seen. You remind me of something that I've seen in a dream. You remind me of something that I have seen in a dream. I remind me of something I've seen in a dream. natječaj će biti samo za područje grada Karlovca. A, znači neće biti županije, to smo zaboravili reći. E, kasnije ćemo mi to širiti, naravno, ali sada prve godine e, vjerujemo da će biti, mislim da će ostati ovaj, ovaj projekt Karlovčani za grad Parkova, ako ćemo imati nešto nacionalno ili županijski, onda ćemo mhm. razviti poseban program. A znači ovaj zamah, odnosno ovaj sada Karlovčani za grad Parkova, isključivo područje grada Karlovca? Isključivo područje grada Karlovca. Ok, natječaj će biti objavljen u četvrtak, 3. svibnja sljedeći tjedan i bit će otvoren mjesec dana do 3. lipnja. A kod dokumentacija, kako se znači, kako izgleda to javljanje na natječaj? Evo, za one koji se do sada još nisu javljali na natječaj, hoće li biti negdje na web? Naravno, ovaj, ovako, e, natječajna dokumentacija će se moći podignuti u dva ureda. Jedan je gradsko poglavarstvo, dakle, u gradu Karlovcu, Banjučićeva 9, a drugi ured Pickup Internationala Struga 1 na Gazi. E, može se dobiti u elektronskom obliku, dakle ti uredi <clears throat> e, mogu e, na ekologija.karlovac.hr od gradskog poglavarstva, <clears throat> ovaj odjel za ekologiju, ili e, karlovac.pcap.hr od ureda Pikapa podnositelji mogu i mailom dobiti u elektronskom obliku obrazce. Obrazci će se ispunjavati isključivo na kompjuteru, dakle ništa rukom nećemo zaprimati, e, popunjeno i e, oni će biti vrlo jednostavni. Treba će priložiti četiri četiri obrazca. Prvi je opisni obrazac, vrlo jednostavan na dvije strane teksta opisni obrazac što, što podnositelj predlaže da se napravi. Drugi je financijski obrazac, treći je preslika rješenja o registraciji i četvrti je jedan kratki e, papir, pola kartice, kartica teksta u slobodnom stilu, opis e, dosadašnjih iskustava podnositelja uz jedan kratki životopis e, odgovorne osobe. Dakle, ta četiri E, papira će biti obavezna e, projektna dokumentacija i do 3. lipnja se trebaju predati, a predati se, e, procedura za predaju je isključivo opet poštom na adresu regionalna zaklada za lokalni razvoj zamah Božidar Ađije 22 Zagreb. Sad se pitaju Karlovačka, kako to da šalju za Karlovački projekt, da šalju u Zagreb. Zato što zaklada je regionalna, ona nije Karlovačka, ona djeluje od, e, u ovih devet županija od Bjelovara do Karlovca i sjedište je u Zagrebu. A, ok, dobro, da se i to razjasni. Da a ne je bilo poslije pitanja kako to se Dakle, dole na porti, na, najvjerovatnije dole na porti gradskog poglavarstva će biti kovertirani, već svi spremljeni i jedan CD zapržen sa, u elektronskom obliku, bit će sprintani unutra, objava, poziv, natječaja, svi obrazci, ono čisto da ljudi imaju to u papirnatom obliku, mogu dole podignuti, mogu podignuti u uredu pikapa na gazi, struga jedan ili se tim organizacijama javiti e-mailom i dobiti to sve lijepo u roku jednog dana e, u e-mail poruci. Ok, onda je e, rok je, dakle, rekli smo četvrti... Treći lipanj. Treći lipanj je rok. Dalje, kako onda teče procedura sa... E, onda teče procedura tako da E, lokalna komisija koja je sastavljena od predstavnika lokalne zajednice, tu će biti predstavnici savjeta građana za uređenje okoliša, zelenila, gradskog poglavarstva, nezavisnih stručnjaka za hortikulturu, šumarstvo, agronoma i tako, će napraviti preliminarni izbor. Dakle, tu će se prvo izlučiti oni koji ne zadovoljavaju formalne uvjete, dakle koji nisu poslali prijedloge koji su sukladni natječaju ili neki koji nisu sve potrebno od ova četiri dokumenta poslali i tu će se već napraviti jedno bodovanje projekata, a konačnu odluku donosi upravni odbor e, zaklade Zamah kojem će lokalna naša tu Karlovačka komisija to podnijeti. Cijela ta procedura vrednovanja, bodovanja i ocjenjivanja će biti završena do 25. lipnja što znači u naredna tri tjedna od zaključenja natječaja i od 1. svibnja, e, od 1. srpnja, pardon, će zaklada zamah e, pristupiti potpisivanju ugovora sa onima koji su e, kojima su odobrena sredstva na ovom prvom natječaju. Na koji način će biti isplaćivana sredstva? Hoće to biti u kovertama ili će biti u škrniclu, ili, ili kako? Ne, e, ovaj, ugovor će se, zaklada Zamah će potpisivati ugovor sa svakim nagrađenim dobitnikom natječaja, potpore iz natječaja i novac će im biti prebačen na njihov žiro račun E, bit će e, u obavezi, ugovornoj obavezi do konca godine. Dakle, u drugoj polovici 2007. od 1. E, srpnja do 31. prosinca provesti te svoje aktivnosti i podnijeti do 31. prosinca ili vidit ćemo, možda će se tamo biti rok, ne znam, do do 20. E, siječnja ili možda 1. veljače sljedeće godine podnijeti izvještaj, financijski i narativni. A možemo reći o kojim se, kojoj e, visini sredstava, dakle koliko, koliko para koliko, će se davati, e, koliko novca? da, ono, narodski rečeno, dakle davat će se između 3 i 15 tisuća po jednom projektu što znači da zahtjevi manji od 3000 se neće razmatrati i veći od 15.000 se također neće razmatrati, što ne znači da cijeli projekt e, koji nekakav podnositelj podnosi nešto što je sveukupno vrijedno, ne znam, 30.000, ali onda najviše sudjelovanje zaklade može biti do 15.000. Šta se može napraviti za do 15.000 ovako, sad malo za primjer? Ja. A ovako, recimo iz glave, ako mi uzmemo da su ove sadnice koje smo mi sadili, vrlo kvalitetne, ško, takozvane školovane sadnice, jedno sedmogodišnje, tako promjera čak i do 7 do 10 cm, one, one koštaju između 800 do 1500 kuna recimo, ovaj, što znači da, ne znam, ako neko hoće desetak takvih stabala posaditi, ga to košta između 8 i 10 tisuća kuna. Klupe isto, naravno to zavisi o vrsti drveta, isto klupe se, cijena klupa se kreće između 500 i 1500 kuna. Dakle, to su mali projekti, za sada prve godine idemo do 15.000 kuna, <clears throat> dakle neka škola ili neka udruga želi postaviti dvije, tri klupe, posaditi pet ili deset drveća, dakle stabala, dakle to su nekakvi, e, neko će možda urediti, možda ronioci za desetak ili za sedam ili za petnaest, ne znam, tu sve između 3 i 15.000 kuna, ako oni mogu provesti neku akciju akciju čišćenja i uređenja rijeka, dakle to je, to je obim novaca, između 3 i 15 tisuća kuna će biti. Ovi elementi za dječje igralište isto dolaze u Da, da, da. Dakle, obnova postojećih ili početak izgradnje novih dječjih igrališta. Pa evo, vi ste postavljali u domaćima ta, te dječje ljuljačke i to, pa znaš i sam da već do 15 tisuća se može jedna velika velika ono dvostruka ljuljačka ili neki malo veći tobogan nabaviti. Evo prije dva tjedna sad slušatelji koji su koji se sjećaju e, da je baš gospođa Purger pričala o tome da se za bilo kako e, sadnju drveća dakle u gradskom području da su potrebne i neke dozvole hortikulturalne ti planovi e, pa kako sad ono to ovdje u dokumentaciji ovdje nisi, nisi rekao da je to potrebno kako se, kako se to regulira <clears throat> Ovako, dakle, e, prije svega građani inače po nekakvim odlukama o komunalnom redu moraju znati da prvo ne mogu sami saditi drveće po gradu i ne mogu saditi bez veze, jer može se desiti da recimo zasade na toplo vode ili negdje gdje ispod tog drveća prolazi nekakva druga instalacija i onda prilikom održavanja te instalacije to drveće će se čupati. Dakle, svi oni koji, e, koji namjeravaju E, predložiti dakle da se sadnje drveća e, na nekakvim javnim površinama, oni će morati to odraditi u dogovoru sa zelenilom. Dakle, to, ta stavka ne košta ništa. Dakle, jednostavno trebaju pitati zelenilo da im zelenilo savjetuje gdje može, gdje ne može. Međutim, imate slučajeve gdje mnoge škole će u svom školskom dvorištu, ne znam, možda će se kakva župa javiti oko crkve, ne znam, zasaditi par drveća, a dakle na njihovom vlastitom zemljištu i ako su sigurni da tu baš ne prolaze neke instalacije, mislim da u tom slučaju se i neće morati posebno kontaktirati zelenilo, ali u svakom slučaju, ako se radi o sadnje drveća, bilo bi dobro da se u sve to uključi e, zelenilo. Zelenilo je inače naš podupiratelj e, od samog početka, od 2003. Uh, e, oni uvijek pomažu i vjerujem, ne da vjerujem, nego sam siguran, dakle da će i nadalje dati besplatnu savjetodavnu, dakle da, da će savjete svima onima koji hoće sadi drveće, da gdje da, gdje da ga postave i kako, a vjerujem da će zelenilo i dalje pomoći sa svojom mehanizacijom kod sadnje. Dakle, ukoliko se planira sad na javnim površinama... Isključivo sa zelenilom. Međutim, natječaj nije samo za sadnju drveća, natječaj može biti, kažem, i za dječje igralište, i za postavljanje klupa, za postavljanje sjenica. Vrtno-tehnička oprema je vrlo širok pojam. To mogu biti neke skulpture ili bilo šta u, u nekakvom parkovnom okruženju. Naravno, ronilački, klubovi mogu za uređenje obala rijeka, luka, ribolovni klubovi, dakle svako ko je zainteresiran i za vode, dakle nije nužno da samo bude natječaj usmjeren za sadnju drveća, mada evo, mi smo u pikapu dosta ovaj, favoriziramo taj segment sadnje drveća. Ok, mi sad malo zasvira pa ćemo onda prema kraju. We're not when our friends, understand? Ok, ponovo ste u emisiji Sektor 3, emisiji o civilnom društvu i savjetima građana. Danas nam je gost e, Milan Medić iz Regionalne zaklade za lokalni razvoj. Evo malo pričamo o cijelom natječaju u okviru projekta Karlovčani za grad parkova, dakle malo o zelenjavanje naših površina. Evo sad smo u zadnjem bloku, Pričali smo i o, o cijelom, znači cijelim procedurama vezanima za natječaj. Sad došli smo do izvještavanja. Dakle, projekt je završio. Kak sad to izgleda na kraju? Pa ovi koji će dobiti potpore iz projekta, dakle oni će morat e, podnesti izvještaj zakladi zamah kako su utrošili novac, standardan jedan kratak opisni financijski izvještaj, uz presliku svih e, računa i uplatnica, <clears throat> e, nešto malo priložiti fotodokumentacije e, prije i poslije akcije i to je to, ništa komplicirano. Dakle, morat će se imati nekakva izvještajna procedura. A što se tiče evaluacije cijeloga projekta, kako će zaklada kontrolirati u kojoj mjeri je to napravljeno i u kojoj, kojoj mjeri su izvještaj validni, kako pa zaklada će obići, zaklada će pojedinačno obići, neće to sad biti ono tisuće i tisuće koji će biti svake godine nagrađeni, bit će vjerojatno desetak, petnaest podnositelja nagrađeno, to će se fizički obići, napravit će se uvid u to što je napravljeno, pogledat će se izvještajna dokumentacija, ova opisna i financijska i pogledat će se fotodokumentacija, ništa to nije komplicirano. Dakle, vjerujem da su naši sugrađani, udruge građana pogotovo naviknute na takav oblik izvještavanja donatorima. Znači ništa ono, nešto sada da će to biti ono drugačije nego što je do sada bilo. Vrlo standardno. E, sad možeš samo za kraj još jednom najaviti, dakle ono ukratko, otvaranje kad kreće? Sam natječaj će biti raspisan sljedećeg četvrtka, dakle otvoreno sljedećeg četvrtka od 3. svibnja, bit će otvoren mjesec dana do 3. lipnja, u tom roku dakle svi zainteresirani e, mogu podići projektnu dokumentaciju u gradskom poglavarstvu u Karlucu ili uredu Pickup Internet Internationala e, Struga jedan na Gazi. E, imaju mjesec dana rok da e, podnesu svoje prijave, zaključno sa 3. lipnjem. Komisija za odabir projekata će do 25. lipnja donesti konačne odluke koje je dobio potporu i do 1. Do 1. srpnja će biti sa njima potpisani ugovori o potpori sredstava projekta Karlovčani za grad parkova, a podnositelji će u drugoj polovici godine, dakle od 1. srpnja do 31. prosinca, imati obavezu provesti to zašto su dobili novac. Naravno, sadnje drveća sada već dolaze onda isključivo u drugoj polovici, dakle ona jesensko-zimska sadnja u 10. i 11. mjesecu, a ova uređenja obale rijeka mogu se već raditi ovo ljeto i tako postavljanje ove vrtno-tehničke opreme zavisi od sezone i prirode projekta. Kada se sve završi, e, podnositelji će, e, nagrađeni će trebati podnesti e, završni, opisni i financijski izvještaj i onda već polako ulazimo u sljedeću godinu kada će isto u ovo doba biti raspisan sljedeći natječaj. Ok, eto, toliko ja vjerujem da ćemo se mi još vidjeti ove godine i izvještavat ćemo o tijeku cijeloga projekta, natječaja, o dobitnicima. Pa da, možemo u jednoj emisiji možda i pozvati neke koji su, koji su dobili potporu u jednoj od sljedećih emisija. Da, pa malo s njima porazgovarati, vidjeti šta je oni planiraju, kako, da, kako su njihova iskustva. i tako dalje. Ok, evo to je bilo sve za danas. Zahvaljujem na dolasku. Poštovani slušatelji, čujemo se sljedeće srijede.